Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna Muhammed, şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl etter nesli kesik olan sana kin besleyendir.''